Աղվես նեգավ մութանդարից, հարցմունք արավ լիքը տարից, մեծ խորոզ է հարգավորինց։ Վայիմ չալիգը չալմալալիգը խորդ խորոդիգը չալմադուդիգը դմբլա ճակատը դրջիկ մրջիկ պամպլիճը դե վույ վույ ծիգեր ծուցի անուշ գուդիգը վույ վույ ծիգեր ծուցի անուշ գուդիգը վույ վույ Ավեսնասավ բարավ դադին, մդիկ չեմ դա ծերիտ պետին, գարոդել եմ թմբլիկ ջուդին։ Vain chaliga chalmalaliga xor xorodiga chalmadudiga dambala chagada dirjig majig amdi chede vui vui tiger tsutsi anush gudiga vui vui tiger tsutsi anush gudiga vui vui Աղվես նեգել նստել թեզին, երգարակին զրել վզին, աչկե կծել մեր խորոզին Այիմ չալիգը չալմալալիգը խոր խորոդիգը չալմադուդիգը դմբլա ճակատը դրջիկ մրջիկ ամպլիկ ջդեր վույ վույ Ձիգեր ծուցի անուշ գուդիգը վույ վույ Ձիգեր ծուցի անուշ գուդիգը վույ վույ Մինել գանչեց դադս բարավ Աման հասեք դարավ գերավ Կլխիս ես ինչ փորձանք փերավ Բայիմ չալիգը չալ մալալիգը խոր խորոդիգը չալ մադուդիգը դմբլա ճակատը դրջիկ մրջիկ համպլիկ չդեր վույ վույ Սիգեր ծուցի անուշ գուդիգը վույ վույ Սիգեր ծուցի անուշ գուդիգը վույ վույ Thank you.